Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać bužim 2010. 2011. Vakuna i bada Allahi hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. Vakul rabbi zidni ilma i reci Allahu, ovećaj mi znanje, ovećaj mi znanje, ovećaj mi znanje. Domaćin, šejih Bilal Kosić. Istinski naslednici vjerovjesnika. Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا بيان الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا طار يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا شقيق الروح مني أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا قلبي ودربي يا أخي يا لطيف يا أخي أدنى حولي ظلام ظلام حالك والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين فذاتين دراغا ما تيننا براتشو السلام عليكم Inša Allah, ja ću vam se predstav, predstaviti, sinom sam se predstavljao, ali opet Inša Allah, ta ja sam vaš brat Buljubaš Čizati Zavidovića, glavom i bradom, hamdulillah, rabbi alamin, hvala uzvišenom Allahu, gospodar svjetova, koji me je ostavio na svome svijetu, koji je dao uputu i njemu se visoko zahvaljujem na svakom momentu i svakoj prilici, gospodar svih svjetova. Dalje, moja draga braćo, ja vam nešto rekao, a odnosi se na to, ova naša dava, ovaj naš islam, jako je divan, jako je divan, jako je divan. Da znaju naši neprijat, Allahu i naši neprijatelji, letili bi dan i noć, ne bi nikako spavali. Kako je u našoj vjeri, din islam. Ja se visoko zahvaljujem gospodaru još jednom svih svetova što me uputio. Vallahi, tako mi uzvišenog Allaha, gospodara svih svjetova. Vallahi, gospodar moj, tebi se kunem, inša Allah, tala, ta izdržat ću do posljednjeg daha. Allah moj, ja molim uzvišenog Allaha svih svjetova da me ostavi na tobe i svu braću koju, koju slijede Kur'an sune. Molim uzvišenog Allaha da nas usmrti na ovome dali e, ovaj, ovaj, Kur'ana i suneta. Dalje, moja draga braćo, svjedoci smo svih potvora napadane na našu vjeru. A ja bih rekao, tako mi uzvišenog Allaha u čive ruci moja duša. Imao sam, ne hvalim se, nemojte me pogrešno shvatiti, draga moja braća, da se želim ovde vama umiliti, da vam se želim predstaviti da sam ja neko i nešto. Ja sam Allahov rob koji inša Allah iskreno ispovjeda Allahovu vjeru, draga moja braća imao sam poteškoća, malte neko i poslanici. Alhamdulillah, hrabi valim, samo što me nije min meo i voda nosila. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. I kažem uvijek alhamdulillah. Rekao je uzvišen Allah, gospodar, gospodar svih svijetova u svojoj knjizi Kur'anu. zamislite biti vjernica da ne budete kušani? Tako mi Allaha, to mi uvijek na um padne. Na um mi uvijek to padne. I odmah dobijem olakšanje. A između ostalog, braću moja, moram vam reći svoju borku. Tako mi je Allah, evo ovdje me zaboli, evo ovdje me zaboli, dođem da, da eksplodiram iz tog bomba. Kada vidim da dva brata ne govori, kada vidim da je nesloga među nama braćom, među džematom. Imao sam se do prilika i prilika vidjeti, Izmišao sam malte ne širom Bosni i Hercegovini. Inša ta iću i daću svoj zadnji, da, svoj zadnji dinar za ovu svoju na, našu vjeru, din islam. Ne bojim se nikoga inša ta osim Allaha. Tepi! Draga moja braćo, meni je malo možda tada vam kažem, ovaj, malo se zbunim. Išao ta, evo, ovo, mene prvo obraćanje vama, ali da završim onu misao što sam htio da kažem. Vidio sam brata Ibrahima i brata ovoga Muharama. Tako mi uzvišenog Allah, nek mi ispravi ako lažim. Kad sam vidio njih, ojcu, kako pričaju, kako razgovaraju, kako se vole u ime Allaha, mene je srce braćo puno, puno. A kad vidim dva vrata da ne govori, ja hoću da, da eksplodiram. Tebi, brat šejh Bilale, inša ta, Allah prije svega uzvišenog molim, da pomiri sve daje širom Bosne i Hercegovine. Da sjednete u zajednički stol i da, da inša Allah ta, napravi se šura da osvajanje Rima ko Bogu. Rima, ni, ništa. Ništa. I, ja nisam najhrabri ali neću odustati ko Bogu. Alhamdulillah, hrabran. Ovaj, imao sam prilike, zašto ovo govorim? Govorim iz tog razloga, bio si svjedok, inšalaj, ta, bili smo svi, ovaj, mi ti, između ostalog, svjedok, da ja sad ne obrajam dole bočinje, dole svega ti neslaganja, tako mi je lao, ovde mi je bolo, htio sam da puknim. Na primjer, govorim, ja ne govorim sa imadom, onaj ne govori s onim, ona je s onim, nesloga. A dragoga Laha prije svega molim da nas učvrsti, da nam dadne uputu, da niša tala, ne stajemo do zadnjeg daha, da dajemo zadnji dah, zadnju kav, zadnji sve. Tako mi je Laha bez dinara sam krenuo. Jedne prilike, nije ovdje, nemojte ne pogrešno shvatiti. Ovdje sko brod pun, maša. Alhamdulillah, rabavim. Krenuo sam. Nisam imao dinara, ja inače sam penzioner. Krenuo sam bez dinara. I nanijetio sam prije svega da ću ići na jedno mjesto, ali mi je o to, neću sad da nabram, da ne duljim vrijeme. Krenuo sam Allah subhanahu wa ta'ala poslom je prijevod došao je, došao je prijevod po mene ja sam otišao na ono mjesto gdje sam na umiju još jedna prilika prošle godine u itikafu uzvišenog me Allah nemojte mi opet pogrešno braća stvar da sam neko da vam se želim da sam jedan melek da sam ovo da sam ovo samo sam Allahov rob koji izvršava Allahove inša ta naredbe u itikafu sam bio molio sam između ostalog, bio sam dužan, zadužio sam se, koji ostao, kažu narodu, beg je beg, pa je pozamljivo bio dužan, a kamo jedan obični Allahov rob, pa naj, između ostalog, eto, bio sam ja dužan, u itikav sam molio Allaha uzvišenog da mi pomogne da vratim dug. Došao sam kući, tako mi uzvišenog Allaha, u čioj ruci moja duša, Došao sam kuć, otišao sam u grad Zadoća, ja, znači ja na bank primam penziju. Htio sam da dignem penziju, da je ostao, dolazim mi dvije i pol hiljade maraka, nije mena ni prezmena na čeku. Ni znam ko je posnuo ni ovo ni ono. Znači, draga braćo... Treba sa tvojom društvu. ne, ne želim to, dragi date, to ne želim, da ne, da među ostalog braća ne budu ljubomorna, imaš braće, recimo, ovaj, koji bio sam svjedok, i smijavaju se bratu. Kad brat nešto pogriši, pa idu tamo, pa smiju se, pa mu se rugaju. Nema veze inša i ta. I ovaj, svega je svašta prošlo. I izruživanja, i ovoga, i pljuvanja, i maškanja, i svega. A uzvišenog mi Allaha, u čioj je ruci moja duša, neću da posustanim, neću i neću do zadnjeg daha. I još jednom nasijat na kraj, dragi brate, bila je inša je ta, ova je medresa, Maša. ova je medresa, ne za desetku, ne znam kako da se izrazim, nemam... Za štrce. ne, ne, u handila je tako glavni. Ovo je trebalo davni dana. Sjedok sam braćo ja, braći iz Austrije koja su došla. Gdje ona je brat Dida? Stari od ovog, onog tam Dide, ovoga. Jedva ide, brat, sa čelakom. Kako ću blizu ga sad, sad ovoga? <laughs> ovoga Dide, hajmo dalje. Ja, on je ovaj, između ostalog došli su nama i išli smo Bočinja, Maglaj, Zdenca, na travnih šarena džamija, oni su dalje nastavili dan islama. Znači, što hoću da kažem, treba i ovaj sistem je bio, ovaj što mi sad sistem radimo, znači, bilo je uspjeha i bilo je ništa je htjela da bude. Još jedno, znači sam vidio koja kukaju, da nemaju, da nemaju, da, da su nezaposleni, bila je. Tebe mu ima zadužujem kao brata. Ništa je htjela da znači napravite sastanak šur, kako već šta ja znam, da se osformira jedan džemat, četiri, pet braće, između ostao ti procijeni, da obilaze džemate širom Bosne i Hercegovine, da, da se napravi ta komisija ta, koja će obilaz braću, koja su nezapisna, uzvišenog Allaha, imam ja penziju, daću zadnji dinar svoj i pomoću brata koji god ne radi i koji god brat im treba pomoć. I na kraju, draga moja braćo, čuvajte novu našu vjeru, kao što je poslanik Salavarno im rekao, čuvajte vjeru kao zjenicu oka. I ja vam kažem, draga braćo, čuvajte ovu brat, vjeru, ne napuštajte pa po cijenu života i handulila je rabila vam Čezak Allah, kaj je? Znači, imamo mi pisera, a pogledajte prvo predavanje, drugo predavanje, nećemo smit ni pisan, ako Bog da. Allah da nagradi naše brata, Amin. da mu dati svako dobro, da mu pojača i imani vid, Amin. i da što prije naočale i dugotrajne i na duge staze i ono i dugu optriju i kratku optriju zbavi. I da inša bude jedan od džematlija, pokretnog džemata, a on se već stavio na raspolaganju. Do jaci, inša Allah, ovaj, pošto smo, hvala Allah, zato smo do dvoje činili, Rabbena taqabbel minna inne kente se minna alim, wa tuba alina inne kente tawabu rahim. Tako je da imali slatu slatu i toju kaabu, kad je tamo završio, nije rekao, alhamdulillah, pocijepali smo drvo nego je činio dovu Allah te barek evo tada to primi a ja sam činio dovu da Allah primi od nas i od vas za ovaj trud vidjeli ste pričata šta radi ženatul hajr kad izleti na Allahu put šta se sve može za kratko vrijeme uraditi. Ja cije tražim u domaćina jednu solidnu kahu, možemo onako opuštena atmosfera, a onda posle jacije opet jedno obraćanje, pa će biti puno večera. يا أخي آه يا أخي Muslimanski susreti Bihać Bužim 2010 2011. Kunna ibada Allahi hvana. I budite Allahovi robovi, braćo.